أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه نجوم سماء العرفان واليقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Düşünýänok. Mänewi jeleselerde şereket tapdygyňyz, ummatyň fesada çekilen wagtynda, ahyryzamanyň ýakynlan wagtlarynda Pygamberimiz aleýhissalatu wessalamyň ýalan we fesat adamlaryň arasynda we meň ummatymyň arasynda ýaýrajak diýen wagtynda şeýtrip-de gelip, Tuba lil gurabäiň içine şamyl boljak bolup gelip otyňyz Allahu tebarek we taala hemmäňizden razy bolsun hoş gelipdiriňiz. Sureýe Lokmanyň tefsirindedik. Sureýe Lokmanyň 13-nji aýatyna çenli tefsirini aýdyp berdik. Indi inşallah biz elesede 14-nji aýaň we 15-nji aýa şu iki aýaň tefsirini وإن زاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم Manisi şöyle ve vasaynal insana Ýameýn iki ýylda. Äni şükürli, Alla Tagalaň wesýeti şi, Äni şükürli, Maňa şükür aýdyň, weliwalideýke, Sen Maňa şükür aýt, weliwalideýke, Eje-ataňa şükür aýt, ileýýelmesir, Öwrülmeklik Maňa garşyndyr. Ahyretde ýene Maňa garşyn öwrüljekdiriň. Wein jahadake, Eger olaň ikisi seni bir talaş bilen bir ýere garşyn äkitse, nirä garşyn? Nirä garşyn äkitse? Ala en tüşrike bi, Sen maňa şirk getirmekligiňi, eje-ataň seni maňa müşrik etjek bolsa, maňa şirk getirmeklige garşyn seni çekjek bolsala, Mä leýse leke bihi ilmun, seň ol bir zady ki, sen şoňa ylmyň ýok, felâ tuti'humâ, sen olaň ikisinden itaat etme. Itaat etme şu möwletde, ýöne, Ve sâhibhumâ, olar bilen Bile gez, ýoldaş bol, fit dünýä, dünýäde magruw hem gowy halatda. Ýene otada biehtiramy etme. Wettabi', yzarla, yzyna düş, sebile men, ol bir adamyň ýoluny ki, enäbe ileý, menden ýaňa ýykylýa. Ýagny meň ýolumda bolýa, meň gafymda durýa. Sümme ileýe merji'ukum. Ondan soňram hemmäňiz maňa garşyn öwrüljekdiriňiz, öwrülmekligiňiz maňa garşyndyr. Saunebbiukum, men size habar bererin, bima kuntum ta'melun, siziň eden işleriňiz bilen. Siziň eden işiňizi men size habar bererin diýip aýtdy Allah Tagala. Geçen jelesede Lukman Hakim öz ogulyna wesýet etdi, eý ogul, Allaha şirk getirme diýdi. Şirk diýeni ulakan zulumdyr diýdi. Ondan bir ulakan zulum ýok. Tamamy günälä bagyşlanjak. Şirk bagyşlanjakka. Allah Tagala muny özi aýtýar. Allah Tagala tamamy günäleri bagyşlar, Meniňki şirki bagyşlamaz diýip özi aýtdy muny. Hop. Indi ýöne bu taýda bir gürrüň elweti. Şu ara düşen bir gürrüň elweti. Şu indi Lukmany Hakimiň wesýetimi ogluna şu aýa ýa Allah Tagala muny aýdyp otyrmy? Ýani Allah Tagala Lukmanyň Bir olakan hikmet, bir olakan bir towsiýe, olakan bir nasihat. O-da näme? Allatagala geldi ene-ata hormat goýmaklygy, ene-ata ähtiram goýmaklygy öz ähtiramy bilen bile getirdi. Özüne ähtiram goýmak bilen bile getirdi. Ikisi meňzeş zat bolmaly. Bu taýda meseleni aýdyp bolmaýar. Aý, men bir däne gaplama aldym, bir-de ýer alyp geldim. Hiç wagtda bir adam muny aýtmaýar. Näme, aý, bir gelişmeýän zatda bi. Allatagala bu taýda aýtýar, Maňa ähtiram, maňa şükür et, eje-ataňa-da şükür et diýýär. Hä, bu taýda o gaplama bilen ýeriň köki bolmaly däl bi. Otaga sen aýtjak bolsaň näme diýmeli, men bir ýer aldym, birde öý aldym, ha, ikisi meňzeş bolýar bir-birine. Ýa bir gaplama aldym, bir däne-de näme, tabak aldym, bu meňzeş bolýar bir-birine. Ha, meňzeş zatlary bir-biri bilen bile getirip bolýar. Allaha şükür et, eje-ataňa-da şükür et, meňzeş bolmaly. Aýryljak bolupdy. Wasýet et, ýaý menän aýrylyp barýan, gidip barýan. Meň yzymda şu oglanlama, şu palan zatlamy palan kişä berewerýin, ýazýa wasýet edip. Bi gowy zatlaň biri. Eje-ata her kim bolsun bir adam öz malyny daraýasyny bir wasýet edip gitmeli. Wasýet diýen yslamda bir möhüm zatlaň biri. Kuranda kän ýerde ahkamy gelýär. Towsiýe diýilýär. Bir halatda bar towsiýe, Meň wasiýetim şu saňa diýýän. Näme? Äý, meýär saňa şuny gowy görüp aýtýan. Men saňa şuny gowy görüp aýtýan. Şu kemi men bir saňa rähmim inip aýtýan. Äý, bir ýüregim saňa bir beter bir rähmi inýär, men şonuň üçin hem aýdyp otyryn şuny saňa. Hä, bu towsiýe bolýar. Towsiýe diýen birini bir telekeçilige towsiýe edilmeýär, gowy zat bilen towsiýe edilýär. Hä birine rähmiň gelende towsiýe etýäň. Birini gowy göreňde şoňa towsiýe etýäň. Aý saňa şu işi etseň gowy ýaraşar. Sen şu işi etseň saňa gowy. Hä bi towsiýe. Wassaýna diýeni towsiýe etjek diýip aýtýa. Allah Tagala bendesini gowy görenseň şoňa towsiýe etýä. Eger Allah Tagalaň sözi diýip aýtsak. Allah Tagalaň sözi diýip aýtsak Lukmany Hakime bir ol okan şerafet beripdi ussada. Näme diýip Lukman Hakime şu haç şerafet berdi Alla Tagala. Lukmana Hakim hikmet berdi Alla Tagala. Ondan soňramda öz sözüni şu Lukmana Hakimiň sözünden juda etmäni bile getirdi şon bilen. Näme diýip? Şol Lukmana Hakim o hikmeti Biderek ýoly sarp etmedi. Hikmeti ýerine ýetirdi. Owwalky eden işi näme boldy? Ynsan, bir musulman adamyň owwalky etmeli işi öz ogul-gyzyna behterin suratda terbiýet bermeli. Ogul-gyzyny gelip telekeçilere garşyn ibermeli däl. Aý men ogul-gyzym falan ýerde Salsalanyny gowy görýän. Aý men ogul gyzym falan ýerde gidip bir falan guruhda bolanyny gowy görýän. Aslym bir islamy repti ýok zatly. Aý men oglum batyr bolanyny gowy görýän. Aý men oglum lat bolanyny gowy görýän. Aý oglum Ýok bula hiç haýsy islamda bir jaýgahy ýok. Bula bir ynsanyň hatda agly gabul etmeýär şuny. A bir adam gowy-doly bolup, ony-muny ýenjip, ony elini towlap, elinden malyny alyp berse, hiç bir adam kabul etmeýär. Akyl kabul etmeýär. Oglany tazamaniki yslamy terbiýet edilmese, oglan ýaňky-ýanak ulalýar. Oglan telekeçilere garşy gitýär. Oglany mänewiýatdan daş etseň, maddyýata soksaň, oglan ertäki gün seň öz üstüňe gyýmat goýýar. Hä, ogluň, Malyň bolmasa, äpber ýuwa berýär. Ertäki gün meň derdime degmeýän diýip, çöwýä äpber ýuwa berýär. Sen meň derdime degmeýänki sen diýär. Näme maddy pikir etýär. Mänewi pikiri kellesine guýmandyryň. Hä, ogluny Lukmana Hekim gowy halatda terbiýet etdi. Bir ata ogluny gowy halatda terbiýet etse, Allatagala oza nagat dereje berýär oňa. Lukman Hekime şunýalak bir dereje berýäniniň bir sebebi şü. Lukmany Hakim Azzel öz oglundan başlady. Özüni dogurlady, öz oglundan başlady, öz hanybadasyndan başlady. Pygamber Aleyhisselama-da Allah Tagala buýranda, Azzel özüňi bejer, e, ondan soňram öz ähli hanybadaňy bejer, ondan soňram ýakyn garyndaşlaryňy bejer, ondan soňram jamiäňi bejer, ondan soňram dünýä ýarat diniň diýip aýtdy Pygamber Aleyhisselama. Häşi rütbebendi. Ýöne mütässifana biziňki bir halat bolupdyr şu wagt. Yslamyň buýurmadyk zady biz özümiz gözlemeýäk. Ýa bir ýakaňy şeýdip ýyskap görmeliň muny etmeýäk. Biz näme etjek töwerekdäkiň gapdaldakyň ýakany ýyskajak bolýar. Ýa bir ýerde meselem Bir ahundan bir radioda bir zatda bir zat eşit diýip, şin äkidip şu hemsaýamyza eşitdirjek bolýa. Gaý özi saňa aýtýa-ha şin diýip. Derariki özümiz-ä şu işi edip gören bolsak. Hä bi tejassus, bi ondan-mundan eýip giriýetmek, onuň-munuň eýbiniň yzynda gezmek iň teleke zat. Bir tajassus bolýa. Ynsan eger towsiýe etýän bolsa, wasýet etýän bolsa, gowy görýän bolsa, awwel özüni bejermeli. Bir halatlar bar, ynsan özüni bejerende, özüni bejerende asla aýtma ähtiýajy ýok bolýa. Aýtma ähtiýajy ýok bolýa. Awwel aýdyp geçendirek. Şeýh Abdulkadyr Geýlanyň jerýanyny Şeýh Abdulkadyr Geýlany on alty ýaşyndaky oglan muňa elham bolýa Sen indi sygyr bakmadan çürim sen ýaradylaňak Muňa hatda şo sygyrla keplemä durýa Düzdäki ot-çöple keplemä durýa Daşla keplemä durýa Eý Abdulkadyr sen mundan çürim ýaradylaňak Sen başy olakan möhüm wezipeden çürim ýaradyllaň Abdulkadyr Geýlany gelýä enesine ejazat aljak bolýa Eý ene Menä şu Bagdatda bir pir bar, şoňa garşyn çagyryldym. Indi şoňa gitmeli. On alty ýaşyndaky oglan. Enese bolýa ogul işgäl ýok. Sen onda şu kerwen bilen giderin. Ýöne bir buýrugym bar saňa. O-da näme? Her halatda-da bol, janyň hatara düşse-de aldama hiç wagtda diýýär. Hiç aldama diýýär. Enes çyn buýruk goýberýär. Biz näme diýek bu wagt? Birazajyk Kullançylym, Aý, hakyň goýbermelidir diýip, Alla alan ogul diýýärkä. Bu beýle terbiýet edilýär, beýlesi beýläk bolýar. Oň enesi Allam ogul diýýär. Bir-de bolýar, Enem, men sen bilen äht etdim, Allaman hiç diýýär. Ýolda gitýärler, ýol keselle gelýär, öwlerinden çykýar. Ýol keselle öwlerinden çykýar, kerweny basýarlar, hemme zatlaryny alýarlar. Şeýh Abdulkadyr Geýlany on alty ýaşyndaky oglan, o başdaklar gelýär muň ýanyna, Haýt, oglan, seň ýanyňda bir zat barmy? diýýär muňa. Otam ol aýtýar, Hawa, meň ýanymda bar diýýär. Pul bar diýýär meň ýanymda diýýär. Otam ol heýran galýar muňa. Ogullaň başda heýran galýar, bu näjüre bolýar, baba, sen aýtmasaň, A bizde biljekkä biz äpberip gitjek sen näme ol alty ýaşyndaky oglan kimiň tamasy bar seň ýanyňda pul bolar diýip biz hiç zat diýmerdik äpberip giderdik allasaň bolýatda nä allamadyň ýok men enem bilen äht etdim hiç wagtda allamaryn diýdim men allamaýan Şeýh Abdulkadyr Geýlany şikep aýtdy şonda ogrulaň başdagy şo ýüzde ýadyna düşdi eý men bu enesi bilen äht edip dur şeýle enesine beren ähdiniň üstünde du. Men Hudaýyma beren ähdimiň üstünde duramok. Men Hudaýyma äht beripdim, Eý, bar Hudaý-a, Alest gününe, hä, Alest gününe men hemmämiz äht beripdirik, Eý, bar Hudaý-a, biz hemmämiz kabul etjek Sen biziň Hudaýymyz. Biz hiç wagtam Saňa müşrik-de bolmaýak, şerik-de getirmeýäk. Sen biziň Hudaýymyz, biz şony kabul etdik, tamam, biz wädämizi şi. Men şo wädäniň üstünde durmandyryn. O meň Hudaýym bolsa, men bendesi bolsam, Men şu wagt şu bendeligimi etmeli, nädip men ýol kesip bilen? Ha şu sada şu Abdulkadir Geýlanyň şu eden hereketinden, şu eden işinden bir ders ýalýar, soňram bir wagtda gelýär, Şeýh Abdulkadir Geýlanyň murydy bolýar şu adam. Şu bir adam eger musulmanlygynyň üstünde gaýym dursa, towsiýa-da hatda ähtiýajy ýok. Sen etýän işiň özi nagadar adamlara täsir goýýar. Adamyň etýän işiniň täsiri oglanyň üstünde aýtýan kefinden güýçliräk. Binäzire ogluňa aýtsaň, Aý, ogul, telewiziony falan şebekäni gözleme diýseň, özüň-de gidip şony gözleseň, ogluň näme diýer şo sady saňa? O seň ýogsam eger aýdan kefiňi diňleýän bolsa, gözlemeli-dä. O ony etmedi. O sen özüň nädip gözläp otyň onda diýýär. Maňa gözleme diýip diýýär. Hä bes seň öz etýän işiň oglanyň üstünde aýtýan kepiňe görä güýçliräk täsiri. Lukmana Hakim özi hikmetli adam. Ogly bilýä. Ogly bilýä, ýöne ogluny şu dograltmaly. Kän wagtda adam bilýä, bileni bilen ýöne bilýän zadyna emel etmeýär özi. Eken mutasyfana özümizde bar zatçy. Biljek ýöne bilen zadymyza kän zadyna amel etmeýäk. Ogly bilýä bilen zadyna amel etmeýä. Lukman Hakim gulagyndan towlap gezýä, Ogul, ony eýtme, muny beýtme, sen özüň bilýäňki bulary. Akylyň çatýa ki. Kyrk ýyllap ogul nasihat edip gezýä. Allah Tagala şunýak bir dereje berýä otam muňa. Towsyýa Yslamdan beter jaýgäsi ol okan. Hä bir biziň öz eden işimiz. Biz munda aýlapdyryk. Aýdypdyryk özümiz etmändirik o jowan zada bolupdyr külli nasihat gerekkä maňa diýe. Ýogsam pygamber aleyhisselam aýdyp oty Ad-dinu an-nasiha. Din nasihat diýe. Allah tagala aýtýa pent ber diýe. Hä we zekir pent ber. Fezekir diýip gelinýär pent ber diýe. We zekirhum hä olary ýada ber et pent ber. Bi Allah tagalaň da buýrugy pygamber aleyhisselam da buýrugy. Nasihat diniň çekidesi, ýagny diniň özi, şu şu bada çenli durupdyr we kyýamata çenli durmaklygynyň özi şu nasihatyň üsti bilen. Biri-biriňe towsiýe etmek bilen. Hä, hemsaýaňa towsiýe etmeli, eý hemsaýa, eý goňşy, biz beýle bolmaýly, biz aramyzda entek-mentek zadyň üstüne uruşmaýly, eý bir towugyň eşdi diýip ony uruşmaýly. Hem malyň gelip bilmegini lagymdan suw içýär diýip uruşmaýly. Biri-biriňi şeýtdirip bir gowy buýrup durmaly. Hä, biri-biriň bilen agzy bir boljak bolmaly. Towsiýe etmeli. Biri-biriňe towsiýe etmeli. Towsiýäň üstünde-de ýöne durmaly. Ýöne oň aýdypdy, özüň tersini etmeli-dä. Aý, men ajap boldum azal. Oňa bagladym otasyna. Indi öz sygyrym goý ibereýin, oň nabyny ine çykaýsyn. O-da hiç zat diýmez. Ýok, bir teleke. Hem muny yslam kabul etmeýe bi ters zat yslamyň aýtýan zadyna. Towsyýe diýeni şul ýalak yslamda bir jaýgahy Allah Tagalada näme etýä bendelerine towsyýe etýä eý bendelem eje ataňyz bilen dogurja raftar ediň. Eje ataňyza bihormaty etmäň. He eje ata Ýöne bu taýda bu aýada Allah Tagala bir nuktäni bize ýadaweryp ýetýär. Bu taýda fagat ejeň çeken zähmetini aýtýar, ataň çeken zähmetini aýtmaýar. Ýani atara muňa narazk bolmaly, ha näme diýip aýtmady muny diýip. Muň bir hikmeti bar. Şoň Kuran diýdik biz Hakim. Hä, tilke âyâtul kitâbil hakîm, Hakim kitabyň aýalary bula. Hikmeti bar, her zady aýtsa, her zady aýtmasa bir hikmet bilen. Näme diýip ony aýtdy, ony aýtmady? Ejäňki zähmeti ýatdan çykýar. Näme diýip? Äwwel-ä oglany dokuz aýlap garynda saklapdyr, oglan bilmeýär muny. O wagtda oglan habary ýok. Haw, ondan soňramda oglany näçe iki ýyl ogul eýde näme, süýt beripdir. Muny oglan bilmeýär. Oglan Merizdände başujunda oturupdyr daň atynça, muny oglan habary ýok. Meriz wagtynda oturupdyr daň atynça, habary ýok mundan. Enaňki tagryban ýuwaş-ýuwaş oglan ulalgynça kemreňk bolup ugraýar. Ataňkyny ony zähmetini oglan näme gözi bilen görýär özi. Eýes sere gözi bilen görüp dur-da, ata gitýär, işleýär, getirýär, oglan muny gözi bilen görýär, muny bilýär. Näme tuly zendegisinde bolup durýan zat bu, näçe ýyllap. Enäňkin şony görmedi, ýadyndan çykýar. Allatagala Pytara-da, Çün ataňkin oglanyň özi bilýär, ony aýdyp durmaýar, enäňkini aýtýar. Näme diýip, çün enäňki ýatdan çykaýar. Ene oglana Ene oglana öwünçäk şu kelemeleri peltekläp keplände şoňa hoş bolup, şony öwredip, şoň başarsa şoň keplemäni öwredýä. Ýöne bu oglan şo öwredenini ýadyndan çykaryp ulalanda haý indi keplemäni öwrenende, hä oňa indi gaty keplemä durýa. Indi keplemäni öwrendi-de ýatdan çykardy ony. Indi enä gaty kepleýä. Näme diýip, şony ony ýatdan çykardy. Ata başary, Aý, men saňa matura berdim, men saňa maşyna berdim. Hä, men seni medresä iberip harjyň bermedimmi? Indi sen gelip maňa öwürişeňmi? diýip başarýa. Şony muny gözi bilen görüpdi oglan. Hä, bu çagda oglan keplemän durýa. Ýöne ene aýtsa men saňa süýt berdim, men seni dokuz aý garnyn, ýok, muny oglan bilmeýä. Dark etmändir. Gözi bilen görmändir, his etmändir muny. Ozam ony bilmeýä oglan. Zaýyflyk üstüne zaýyflyk diýen näme? Oglan gitdiginçe enäň rahiminde ulalýar. Hä, o janin ulalýar rahimde. Ulaldygyňça-da muňa ezaparak iýmit gerek. Ezaparak iýmit gerek. Şu täze öýlenen oglanlar şuň üstüne dykgat ediň, aý görä. Ezaparak iýmit gerek bolýar oglana. Oglan enäň, hä, bir göbegi bilen enä wesl. Enäň iýip-içýän zadyndan öz bedenine gerek zadyny alýar oglan. Enäň ganyndan çekip, öz bedenine gerek zadyny alýar. Gitdiginçä-de, ulaldygyňça, ene zeýiflenip ugraýar. Hä, otaň näme etýär? Eger şo oglana gerek zatla, oglanyň iýmiti şo enä gelip ýetmese, tämin bolmasa, oglan näme etýär? Ol enäň süňküniň ýiliginden, bir-de dişinden tagzyýe etmäge durýar. Ha şondan üçin hem otam görýäňiz hem süňkler zeýiflenýär, birde dişler harap bolup ugraýar. O enäň şu iýmiti dogry ýetmese, oglan näme etýär ony şu süňküniň ýiligi bilen dişinden çekýär alýar. Ha enäň özüni iýmä durýar o tada. Bu tada şu täze öýlen ogla şuňa dykgat etmeli. Oglanyň günbe-gün gitdiginçe ulaldygyňça o enesini güýçlüräk tagbiýet etmeli. Oň tagzyýesini güýçli etmeli. Näme diýip o oglan o taýdan oňa fişar bermesin. Şonuňça öz agramynyň ýüküniň özi boljak, o enäň bedeninden iýip durmagynyň özi-de bir olakan bir ýük. Hä zaýyflyk üstüne zaýyflyk diýeni şu Alla Tagalaň. Ene günbe-gün oglan ulaldygyňça ene zeýiflenip ugraýar. Hä enäň bedeni zeýiflenip ugraýar ýaňkydan çürim. Hä şuňa he görä dikkat etmelidir. Hä ene şunlaýlak bir zähmet çekip dur. Oglan. Gelipdir enesiniň etini iýipdir. Enesiniň ganyny sorupdyr. Şu halat bilen gelip ertäki gün ýene enesine şeýtdiripdir näme, gaty kepleýär. Ertäki gün gelýär, sen otursana diýýär, sen zat bilýäňmi diýýär. Seň kelläň dogrumy diýýär. Hä, sen indi gelip bize aýtjak bolmasana diýýär, sen agapmanda diýýär, sen näme diýýär. Ýok, bular hemmesi ertäki gün hesap bermeli bulardan çürim. Ola ertäki gün Allatagalaň özi hesaba çekýär. Pygamber aleyhisselam bir sorapdyr, özüňiz eşidendirňiz, Ýa Resulalla, kime kärräk ehtiram goýmaly? Eneň. Kime kärräk ehtiram, ondan soňram kim? Eneň. Ondan soňram kim? Eneň. Ahyry soranda ataň diýip aýtýar. Üç süri eneň diýýär, dördünji süri-de ataň diýýär. Ene oglana jan berdi. Oglany näme etdi? Enäň etýän işini ata edip bilmeýär. Oglan birazajyk aglasa, ata agzyna kak ýogar diýip aňyrda oturdýar. Ene ony etmeýär ýöne. Ene näme, oglan merizlese, daň atynça başynda oturýar, ýatmaýar. Näçe gürläp ýatmasyn, näçe gürläp-de oturýar başynda. Hä, bi, mähriban ise. Allatagala näme diýýär? Rahymyňdan ýaratdym diýýär. Öz adymdan bir at berdim şoňa diýýär. Rahmenden Rahym alyp berdim diýýär. Hä, Rahmenden Rahym alyp berensen, şinälik Mähribany döredipdir. Şu Rahym Rahmenden gelensen, şinälik Mähribany döredipdir ikisiniň arasynda. Her kim, her kim sile-rehimini. Hä, dogan-garyndaşlary bilen arasyn wesl etse, ola gat etse-de, bir wesl etse, gatnaşsa, onda men-de ony wesl ederin, rahmatymy-nygmatymy bererin diýýär. Her kim dogan-garyndaşy bilen arasyny kesse, ola gatnaşyp ýökä, olary halamany, söýmän kişi bolup, olardan arany kesse, onda men-de keserin diýýär. Raddul-Muhtar diýen kitabymyzda, fykyh kitapda getirýär bir hokumlaryň birinde, Bir adam enesiniň aýagynyň etegini ogşasa, eýni behiştiň gapysyny ogşan ýalak diýýär. Ýa ozam, şuny hatda hokmy fykysynda getirýär, şu diýýär bir mustahap zatlardan diýýär. Megerimki, oglan özi zaty harap bolup, tahrik bolamasa, o halatda dogruda haram, ýöne Ady halatda enäň aýagynyň etegini ogşasaň, behişdiň gapysyny ogşadyň diýip aýtýar. Bu hadysda getirýär muny. Hä, şuny ýanap bir ulakam bir jaýga beripdir Alla Tagala enä. Näme diýip, ýaňky eden işinden çürim. Iki ýyllap-da näme, oňa süýt berýär. Iki ýyllap O oglany näzüre ulaltýar. O oglany näzüre bir balam diýip söýüp-de gujaklap saklaýar. Şi, ynsanlygyň şu wagt biz ýatdan çykaryp barýan zadymyz. Şu wagt biziň ýatdan çykaryp barýan zadymyz. Şu wagt biz özümiz ulalyp duryk, hä, ulalymyzda özümize bir palan zat boldukmyka diýip, bir batyr bolduk, indi hemme zat ýatdan çykdy, edilen ýagşylyklar ýatdan çykýar, hemmesini suwa dökýär, hä, osam gatyrak keplemä durýak. Hatda bir başga bir aýat aýtýar, Ve la takul lehuma uffin. Şolara bir üf-de diýme diýýär. Üf diýeni bir üf çekýän adam, aý bu näme zor maňa ýumuş beripdi, üf diýip goýberseň, hatda şuny-da diýme diýýär Allah Tagala. Şuny-da diýmek bihurmaty haram diýýär. Megerenki olaň öz Adatlarynda, olaň öz orfunda üf diýmeklik ähtiram bolsa diý, onda muşkil ýok. Ýöne üf diýmeklik eger bihurmaty bolsa, oň şä'nini kemeltýän bolsa, bide haram, munda he göre bir ulukan azaby bar diýýär. Şondan üçin hem aýtýar, Bir zenana öz adamsynyň adyny tutmaly däl diýýär. Näme diýip, çon oglan ony öwrenýär, ertäkun atasynyň adyny tutsa, mundan olakan bir jefa, mundan olakan zolum ýok diýär. Oglan atasynyň adyny tutma haky ýok. Enesiniň adyny tutma haky ýok. Bu wagt mütäessibana biz görýäk. Men özüm heýran galýan, näjiresi bir Dili bar ýa şu oglanyň meselem eje-atasynyň adyny bilen tutmany şony. Ýani şuny bir jur'at gerek bir adama ki şu dili bar maly şony bir kişi ady bilen tutmaklyga. Nagadar bir zulum saňa şunýanak ýagşylyk edipdir sende mugabeline hemme eden işini hiç edip goýberýäň. Hep bihurmeti etýäň. Ozamda gidende soňram täze gadyr bilinýä Osamda aýtýarlar, haý bizä baka gadyryny bilmedik, gidende gadyryny bildik, ýok, sen baka gadyryny bil-a-da şoň. Gidende soňram on näme peýdasy, sen gidipdir ahym, tamam bolupdyr o. Sen ony özüň öldürseň-de öwrülip gelmeýä. Hä şu baka gadyryny bilmeseň, heýwere işiň kyn. Şo wagtda ryzaýatyny almasaň, Allatagala Adamlara, töwerekdäki mahlugata, şükür etmese, şükür diýen näme? Ewvel Elhamyň gürrüňinde aýdyp geçdik. Şükür diýeni saňa biri bir ýagşylyk etýär, bir nygmat berýär, bir zat berýär, şoň mugabelinde bir taňryýalka berýäň. Hä, şoň mugabelinde bir oňa sen diýenini etýäň, şoň mugabelinde sen bir ony sylaýaň. Hä, şu şükür şu. Her halat bilen bolsa şükür. Hä, şükür etmeli. Allaha şükür et we bende. Öz ataňa şükret. Pygamber salam aýtdy näme, men lem neşkurin nase lem neşkurillah. Her kim adamlara şükretmese Allaha-da şükretmedik diýýär. Käbir wagtlar bolýar, Allah Tagala saňa özi mustagym bir zady berýär. Hiç bir wasyta ýok, zat ýok saňa bir zat berýär. Käbir wagtlarda bolýar bir zady sebep etýär. Birini ara sebep edipdir. Hä, meselem, Ezatany sebep edipdir seň wujuda gelmekligiňde. Hä, Ejäni, meselem, sebep edipdir seň şeýtdirip ulalmaklygyňda, seň kepläp bilmegiň, ýöriýip bilmekligiňde seni, hä, sebep edipdir. Käte wagtlar, meselem, birini Allatagala gursagyny guýýar, iberýär saňa, meselem, işiňi dogurlaýar, kömekleşýär saňa. Hä, bi bendeli gelip, meselem, saňa Allatagala bendäni iberýär, sebep etýär saňa bir iş ýetirmeligiň üçin. Şu taýda Pygamber salamyň aýtýan işi, Şu taýda seň gelip şuňa şükür aýtmasaň, aý maňa Alla iberdi ahym, o kim bolupdyr arada? Men oň bilen işim ýokky, men Hudaýa şükür etdim boldy, ýok bi gabullä diýýär Pygamber salam. O gabullä, sen şoňa şükür etmeseň, Hudaýa şükür etmedigiň sen. Hä ejataň meselen saňa, Hudaýy saňa dogry Hudaý iberipdir. Hudaý wesile diýip sebäp diýip goýupdyr. Ýöne etmäýin diýse başarýa ki. Etmäýin diýse başarýa. Alla Tagala hop öz ygtyýaryna goýupdyr ony. Öz ygtyýarynda. Öz ygtyýary bilen saňa edipdir şu işi. Etmäýin diýse başarýa şu wagt mutasyfana görýä ki. Ene bolupda oglanyny frizere doly özi oklaýa goýberýa aşgaldanyň içinde. Täze dogan oglany Garamuşa emme döl özi aşgazany uklaýa goýberýär. Seni şeýden bolsa näme etjekdiň? Hä, saňa süýdüni haram eden bolsa, bermedik bolsa näme etjekdiň? Hatda men öz gözüm bilen gören zadym. Zenanasyny Bimarystanda gyzyň boldy diýip, atasy äpberipdi diýýär, küllem maňa gerek ýaşy diýip. Hä, şundan bir olakan zolum barmy? Eger şu işi eden bolsa näme etjekdiň sen? Hä, saňa şul ýanak bir mähribany bilen sen bilen berhurd edipdir. Hä, eje gelipdir, saňa şul ýanak bir hormat goýupdyr, ata gelipdir, şul ýanak bir ýagşylyk edipdir. Wezipesiz dagy işleri edipdir-le seň hakyňda. Öz ygtyýary bilen edipdir. Allatagala olara diýipdir, seň oglunyň işi diýipdir, aň oňa etdiripdir, rehm etdiripdir oňa. Ýöne öz ygtyýary barmyşdyk ki, sen bu taýda aýdyp bilmeýäň, aý oň wezipesi, oň Allatagala ony mejbur etdi. Hä, oňa bir wezipe goýdy. Ýok, o ýaňky iş edip bilýärdi Keýsen bilen. Etmedi ýöne. Sen şundan çürimde bolsa näme? Şükür aýtmaly oňa. Allatagala aýtdy, Maňa şükür aýt, Yzzat hana-da şükür aýt diýýär. Pygamber aleyhisselam-da aýtdy, Men lem ýeşkurin nase, lem ýeşkurillah. Her kim adamlara şükür aýtmasa, Hudaýa şükür aýtmady o. Men Yzzat hana şükür aýtmaly, Hudaýa şükür, ýok, o bolmaýar. Bersi Isagyň gürrüňinde aýtýarlar, bir wagtda enesi gygyrdy diýýär Bersi Isany. Ozan Bersisa nefil namaz okypdy. Namaz okyp duranmyşdyk. Ozan bi namazyn gaty etmedi. Şu ýanky Hudaýa şükür etme bilen bendä şükür etmäň gürrüňi şe. Namazyny kesmedi. Äý men Allaň huzuryna dun men ejemden çürim namazy kesmäýin. Onda näçe siri gygyrdy bi kesmedi namaz. Ahyr enesi muny gargyşlady. Aý seň başyňa bir teleki zenana sataşsyn diýdi sen diýdi bir betbagt boladyň diýip şinýak bir betdoga etdi enesi. Eýne şol ýanak bolupdy bärsise ahyrda şu teleki zenanaň üstünde dinden çykyp ahyrda kafyr bolup geçýär näçe ýüz ýyllap ybadat eden bärsisa şeýtdirip geçýär. Hä bi Hudaýa şükür edip otyr ýogsam. A bendäni aýyryp-da, Hudaýa şükür edip otyr. Ýok, o gazyly gabul däl. Hudaýyň ýanynda büýüren jüresi amel etmeli. Öz kelläňe gelişi ýaly amel etmeli däl. Hudaý saňa näjüre büýüpdir, şon ýaly amel etmeli. Baýezid-i Bestami aýtýar, Bir wagtda enem maňa suw getir diýdi. Gijäň içipdi. Men-de gitdim, suw getirdim. Görsem gelemde enem ýatyp galypdyr. Ozam men turulmada haýpym geldi. Daň atynça başynda durdum diýýär, baş ujunda şo suwy elime alyp diýýär, haçan oýananda bererin diýip diýýär. Ha, ozam daň atandan soňrak indi ertir namazdan çürüýim, enem turdy diýýär. Şonda suwy berdim diýýär, şonda haçandan bäri duňdyt diýýär. Men şu ibereniň bäri duňdydym diýýär. Şonda bir haýyr-doga etdi diýýär, Eý bar Hudaýa, şu meň ogluma bir dereje iber, hiç bir adam kyýamata çenli şu derejä ýetip bilmesin. Şondan Baýezid-i Bestamiýe Sultanul Arifin diýilýär. Kyýamata çenli hiç bir adama bu lagap berilmeýär. Hä, şuňňalak bir derejä-de ýetiräýe sen bir haýyr-doga alsaň. Bi, şükretme diýen işi. Şükretme diýeni ýöne ýumuş ýörende, Diýenini etmäni, sen otada bir zat diýende gaýtam ters jogap berip, Aý, maňa näme diýip, bu zatlar hemmesi saňa ertäki gün webal. Ertäki gün kyýamatda ýakaňdan ýabyşýar. Ertäki gün kyýamatda otada ýüzüňe süýräp äkitmelerden etýär. Otada heý görem habardar bolmaly. Şulaha görä, hakykaty bar gürrüňle şula. Taryhda geçipdir. Ejetaň haýyr-dogasy bilen betdogasyny özüňiz kän gowy bilýäňiz. Nagadar zatlar başlaryna getiripdir adamlaryň. Birini arşa çykarypdyr, birini jähennemiň töýüne oklapdyr. Bula näme? Ýaňky haýyrdoga bilen alkyş bilen gargyşyň etýän işi. Şeýe görä dikkat etmeli Allah Tagala Anişkur li weli walideyke diýip aýt. İleyyel mesir. Sen oňa bihurmeti edip gaçyp gitjek ýeriň ýok. Ertekun öwrülip ýene maňa garşyň geljekdiriň. Hem maňa öwrülip geljekdiriň. Hesap kitap bardyr diýip aýtýar. Ýöne bir gürrüň bar. Birdendekeň eje-ataň Hudaý saklasyn teleke bolýar. Hä, muşrik bolýar, kafir bolýar. Seni-de muşrik etjek bolýar, kafir etjek bolýar. Ýa meselem, saňa teleki işleri etdirjek bolýar, wam aldyrjak bolýar saňa, riba iýdirjek bolýar, işim ýok, namazyňy okutmajak bolýar, ýa şuňa meňzeş zatlar bolýar. Bu halatda näme etmeli? Müň bir rahalyny goýýar Allatagala öňüňde. Hä? Saňa saňa aýtmady, mesaý ejetäňe hormat etmeli, tamam diýip goýmady. Birden-de mun ýanakda bolýandyr diýdi, bu halatda näme etmeli, mun saňa rahkar kökezýä. Eger saňa tereki iş etdirjek bolsa. Bi zada dikkat ediň, bi sagat ejeta has däl. Indi Eje Ataň, Allatagala, Eje Ata şükür etmekligi özüne şükür etmeklik bilen bile getirdi. Eje Ataň mowredinde şeýle bolsa, beýleki etegräkdäkileri özüňiz hesap edäň, är-hatynyň arasyndaky gürrüň, meselem, arbap bilen, meselem, kärgeriň arasyndaky gürrüň, ussa bilen şägirdiň arasyndaky gürrüň, ýa beýleki gürrüňler ýeke bar. Hemmesinde şir gaýada ýörüýe. Hä Hudaý bitada Hudaý. Bende bende her gaýsynyň öz jaýdagy bar. Dogry eje ata ehtiram goýmaly. Dogry adamyňa hormat etmeli. Ýöne o Hudaýyň hokmy bilen mugabyl gelse bitada gürrüň fark etýä. Bitada sen surat meseläni ewez etmeli. Bitada etaat etmä hakyň ýok. Lä taate lil mahluk fi masiýetil halik. Hudaýa günäkär boljak bolaňda bendeden etaat etmä hakyň ýok diýýär Pygamber sallam. Itaat etme aslan hakyň ýok. Adamsy namaz okutmaýamy, bihijap gezdiýemi, itaat etme haky ýok. Talak berjek diýe talak bersin. Şoň üstünde talak berjek diýse, o rahat bolýar, oň elinden azat bolýar. At-tayyibatu lit-tayyibin diýipdir Allah Taala. Pak zenanlar pak adamlaryňky diýipdir. Teleke adamlara pak zenanlar bermeliler. Biwejabyny söýýän adama, zenazyny namaz okutmaýan adama berip soň omrüni ýakmalylar. Ertäki gün ejata-da muň mugabylyna mes'ul. Pygamber aleyhisselam aýtdy, eger, eger gyzyňyza bir dininden razy adamyňyz gelse, garyp diýme ýa baý diýme, eger dininden razy bolsaňyz, hasdygärisine gelse, Şoňa gyzyňyzy beriň, eger bermeseňiz, ýeriň ýüzünde bir olakan bir fesada baýys bolarňyz siz diýýär. Şu wagt görüp durmanmy biz, hemmesini görüp durk. Gyzy beripdir birine, başga birine, ýene öňki bilen ara açyp otyr. Nämäň üstünde? Pygamber aleyhisselam aýtdy, Bermeseňiz, şuny ýanyk bir fesada baýys bolarňyz diýdi. Bermese, baý diýip berýär, baý ýöne fasyk bolup çykýar. Baý diýip berýär, binamaz bolup çykýar, arakhor bolup çykýar. Baý şi dikkat ediň şuňa. Biz her wele bir yştyba bir tefekkür we aramyzda bir maddi geraýy gelipdir aramyza. Baýa puly bar diýip berilýär gyza. O puly bar diýip berdiň. Fakat pulundan çürim berdiň. O-da öz ýanyna pikir etýär, men şuny satyn aldym diýýär. Hä, sen pulundan üçin hem berýäň, sen dindaryhyndan üçin hem bermeýäň, abraýyndan üçin hem bermeýäň, esalatyndan üçin hem bermeýäň. O öz ýanyna pikir etýär, men satyn aldym şuny diýýär. Eje atasy diýýär, meň puluma berdi şuny diýýär, meň puluma geldi diýýär. Men satyn aldym, men halan jürem bärport ederin muny bilen diýýär. Hä, ony tutup ýen jiberýä-de. Sesiňi çykarma diýýä, meň puluma geldiň sen diýýä. Bu kaýda biz öz ýanymyzda pikir etjek, zerengi etjekmika diýýä. Hä, oň pulundan çürim berýek, bir zerengimika diýip hesap etjekmi? Ýok, gaýtam sen oň gyzyň omryny ýakýaň. Dindara berseň, hä, dindar diýenimizde bir dikkat etmeli muňa-da. Wah, dindar diýip-de ynanyp bolmaýar. Namaz okaýa diýýä, bäş wagt namaz okaýa, ýene heleýini hyýabana tutup ýenjip be. Hä, bir-de Dogry zatda abi. Muňa bir dogry dindar diýilmi? Pygamber salam Men zenanalaryň morodyny towsiýe etýän size diýýär. Hoşraftary etmeklige. Eger zenana betrafdary etseňiz, tarapyňyz mendirin, men ýakaňyzdan tutaryn diýip aýtýar Pygamber salam. Eger zenanaň murdyny edalat raýat etmeseň, ertäki gün Allatagala o taýsaň ýakaňy tutýar, hesaba çekýär. Her ýere dykgat etmeli. Zenanany gyrnak muka diýmeli-dä, keniz muka diýmeli-dä. Ähtiram goýmaly zenana, ýöne o forumda ki sen näme diýseň seň diýeniňe eder ýanak. Sen aragymy getirde ber diýseň, aragyňy getirip bermegi o wezipesi ýok. Tirýegiňi getir, tirýegiňi getirme wezipesi ýok. Sen aslen on ýanak zadyň bolsa o zenanany sen saklamaga hakyň ýok. O zenana, pak zenana hakyň ýok aslan sen ony gelip meselen alyp hejaply gezip beren abraýly gezip beren zenanany bihejap edip biabraý etmeden çürim alyp sen hudaýyň ýeriniň ýüzünde fesady ýörtýän adam her were telekelik her were habardar bolmaly. Namaz okyja diýip ony urup binamaz etjek bolsa o şeýtan. Allah Taala aýtdy, Minel jinneti wen nas, ha bular şeýtan, ynsanyň-da şeýtany bar. Olar ynsanyň şeýtanlary. Hop, eger bular teleki zada buýursa, teleki iş etdirjek bolsa, itaat etmäge hakyň ýok. Hop, indi itaat etmedim. Bihormaty edibermelimi? Ýok, bihormaty etmäge-de hakyň ýok. Allah Taala aýtdy, Ştada, Ve sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Olar bilen dünýäde gowy barhowd et. Olary gaty kepläp, ýörmeýseň, sen kapyr, sen jahyl, sen haramhor, sen binamaz, ýok, ony diýmäge hakyň ýok. Ony diýmäge diýenini etme, ýöne bihormaty-da etme, aý, men-ä başarmaýan, aý, men-ä diýeniňi etjekkä. Bir wagtlar sahabalaryň biri, olakan sahabalaryň biriniň bir ýaşuly zenany enesi bardy. Enesi aýdypdyr, Sen şo pygamber diýip ýöreniňe kafir bolmasaň, men-de irişmeýin indem beräk diýipdir. Irişmeýin diýipdir. Birki gün irişmän gezipdir enesi. Otam ogla aýdypdyr, sahabalaň biri, Aý, enem diýipdir, sen diýipdir, müň däne janyň-da bolsa, şo müň däne janyňy-da açlykdan heläk etseň diýipdir, men o pygambere kafir bolmaýan diýipdir. Sen ondan çürim özüňe beýdip zulum edip berme. Hä, meni-de ýakma, özüňi-de ýakma diýipdir, sen diýipdir. Sen iý diýipdir. Şonda enesi iýipdir osam. Hä, bir gowy kepläpdir, gowy gürrüň edip. Aý, maňa näme, iýmeseň iýme, haram ýola gal diýse-de bolýa. Hä, bir ýöne ertäki gün hesap besbermeli. Enesi soňram şu aýany görüp, Kuranda Allatagala şeýtdirip eje-ataň bilen hormat bilen bark urdy, hatda sen müşrik-de bolsa, sen teleke ýola düşekjek bolsa, Sen oňa bihormatlyk etme diýip aýdypdyr diýip enesi musulman bolýar şuň üstünde. Hä bi yslamyň buýrugy. Bu yslamyň buýrugy. Yslamyň buýrugy şi. Yslamda hiç ýerde aýtmandyr ejä taňa bihormatlyk et diýip. Hiç ýerde aýtmandyr menä hudaýyň diýenini etýän, aý men namaz okaýjak bolýan o maňa many bolýar diýip oňa sög ur ýeş diýmändir hiç wagtda. Ýa oň hormatyny ýerine her zat öz ýerinde bolmaly yslamda. Her zat öz jaýynda. Muňa ýere dikkat etmeli. Wet tabiýa sabile men anabe ileý. Men gafyma ýykylanlaň ýollarynyň yzyna düş diýýär Allah Taala. Olaň diýenini etme. Olar bilen ýöne hormat bilen bar hordet. Ýöne od ýoluňdan da dänme, dogry ýoluň bilen de gel. Jowan oglanlar heý ola dikkat ediň, habardar boluň. Sakgal goýaňda Bir ulukam mozel boldy, bir-de sakgalyň özi. Sakgal goýaňda, aý, gaýynataň öldüm diýerler, ýa men öldüm. Ýa ol beý diýse, a sen oň diýenini etme. Ýa toýuňda sen sada tutjak, toýuň yslamy tutjak diýeňde, aý, sen omruňda bir siri toý etýäň. Munda beýdip ýatlanyň tutjak bolsaň, bi ýok, bu-la aslan yslam kabul etmeýär. Yslamda bu zatda kabile-kabul-le diýenini etme. Sen näme özbaşyňa özüň ile görä bolubersene sen ýok ile görä men wagty hudaýyň diýen zady bilen ters bolýan men ile görä bolmaýan. Hä toýuňda oýun edilmese toýuňda aýdym aýtdyrylmasa bolmaý ýok bi men hudaýym gabul etmeýä hudaýym söýmeýä men men gabul etmeýän muny. Hä, meni şo Hudaý ýaradypdyr dälmi? Şu toýy-da şo Hudaý maňa halal edipdir dälmi? Şu zenanany şo Hudaý maňa halal edipdir dälmi? Men şo Hudaýyň goýan ganunynyň üsti bilen şu toýy tutupdyryn dälmi? Men nädip bijaga bir ýerde bolsam gelmeli, tähet, täetdi etmeli, ganundan geçmeli? Ýok, meň aklym muny gabul etmeýär, dinim-de gabul etmeýär, men bir iş edip bilmeýän. Bihormaty etmeýin, beni otagda etmeýin dem. Diýenini-de etmeýin. Wattabi' sebile men enabe ileý. Meň ýolumda bolanlaň ýoluna düş. O telekeçilige garşyň gitme, bihormaty etme, hormatyny sakla, ýöne diýenini-de etme. Ihtiram bilen men başarmaýan muny. Hem men muny Mutaassif men başaryn, Allatagala maňa etme diýipdir. Allatagalam bir gaty, kesin bir buýrugy bar, maňa etme diýipdir, men-de etmeýän. Hä bi? Yslamyň goýan gaýdasy bize. Ozan biz hemmämiz şu zada biri-birimiz bilen Aý şu zatlaryň üstünde dawa edip meşgul biz. Aý o sakgal goýma diýýär, men goýjak diýýän, ýa o zada toýuňda bagşy goý diýýär, saz goý, jaz goý, näme goý, men goýjakka. Ýa işim ýok o dostlaryňa diýýär, toýda diýýär, sur ber diýýär, şol mahaly ýüpdirler bu ada, sur ber diýýär, otur ýygalla ber olara diýýär. Öý tapdyber diýýär, şonda otursylar, şu wagt moda edipdirler şuny. Hä, bu zatlary men kabul etmeýän, meň dinim etme diýipdir muny. Hä, sen bu zat, şeýdip biz şu dünýäde boş gezip ýok, biri-birimiz bilen hemişe yhtylaslaba, kyýamata çenlin, äwwellennaba, kyýamata çenlinde boljak şu gürrüň. Allah Tagala aýtdy, kyýamatda hemmäňiz meň huzuryma öwrülip geleriňiz, şu yhtylaslaryňyzy özüm çözüp bererin siziň diýýär. Men özüm habar bererin diýýär, kimiňki dogry, kimiňki dogry däldigini o Taga diýýär. Bu wagt çaý etseň etýän işiňe dogry dä diýsillä. Wa şaýat meselem sen dogry gezýäň diýip agzalaçylyk salýaň diýsillä. Şaýat sen dogry gezýäň diýip agapmanda diýsillä. Ýöne ot adam meň huzuryma gelenlerinde men özüm hemmesini açyklap bererin. Her kimiň eden işini aýdaryn özüm bilip duryn hemmesini. Otada habar berip her kimiň de barjak ýerini özüm aýdaryn diýýär. Heý görä habardar bolmaly. Bir zada dykgat etmeli. Özüm teleke gözýän, Aý şu özüme galsynda şu, nädip milleti telekeçilige çekjek bolýan men. Aý men şu dini dinini etmeýän, näme diýip merdumi men öz ýüzüme düşürjek bolýan. Näme diýip öz günähime razy däl, olaň-da günähini göterjek bolýan men. Hä şunda men bir habardar bolmaly, şuny men özüm akyllysyrap, ferheňklisyrap, aý sen biferhenk, agapmanda, aý musulman diýip nädip öňüňize ödüňize diýip, Maňa müşrik bolmaň diýipdi. Eje-ataňa hormat goý diýdi. Eger teleke ýoly buýursalar näme? Diýenlerini etme, ýöne hormatlaryny goý diýdi ýene diýdi. Häý, ýollumy dälmi, dogry ýol bilen gel diýdi maňa garşyn diýdi. Goý-da özüm size habar bererin diýip aýtdy. Her jelesä görä, O Daňoraz daň atanda gygyrýan horaz, o senden akyllyrak bolmasyn diýdi. Ýa o Daňorazdan öwünçä tur diýdi o-ha. Daňoraz senden akyllyrak, huşurrak bolmasyn, sen gafyl galypda o gygyryp oturmasyn diýdi. Ýunadi bil eshar we ente naim, ha o daň atan wagtynda o gygyryp otyr, sen-de ýatyň, ýa onýanak bolama diýdi. Ukyň iň gowusy haýsy diýdik? Ýassy namazy soňam eýýäm ýatyp, daňdan-da öňünçä turmaklyk. Ukyň iň gowusy ertir bilen-de seni näme, adam bir giňişerlik bilen turýar, adam äsaby hurt bolmaýar, äsabyň rahat bolýar irden tursaň. Ve lekad ehsene men kâle şi'ren, o şi'r ýüzünden aýdan adam beter gowy aýtdy diýýär Ymam Gazaly. Lekad hetefet fî cunhi leýlin hemâmetun, gijäň bir wagtynda bir kepder gygyrdy. Bir kepder gijäň bir wagtynda gygyrdy, Alefenen wehnen we inni lenaimun. O pahyra gygyrdy, men-de şo wagt ýatydym. Kezebtu we beýtillahi lew kuntu aşykan, Eger men Hudaýa aşyk bolsam, Hudaýyň beýtine gasam bolsun, Beýtulla gasam bolsun, men ýalançy diýýär. Şahyr şeý diýip aýtýar, Lemma sebegatni bil bukail hamaimu. O wagtda ki, men ýatyn, Ýagny men aglama ol aglap dur hudaýyndan çürin pytada men ýalançylardan bolýan diýip şaýyr şeý diýip aýtýar her bir olakan nasihatlaň biri şu daň bilen irden turaýlyň bu wagt gije küle ahunny kän saklaýar ýöne onda da Daň irden turaýlyň. Irden turmasaň, ertir irden turaňda özüňiz bir dikgat etseň görüň, bir gün ertir namazyny soňram ýatyň görüň, bir günde-de daň bilen turuň, ýatmaň küllen. Haýsy günde asabyň rahatrak? Haýsy günde hoşahlakrak? Haýsy günde ýüzüň, ýüregiň giňräk bolýar? Bir ymtahan etseň göräň özüňiz. Şaban aýyň içinde Şaban aýy Pygamber Aleyhissalatu Wesselamyň mowlidini aýtýarlar. Hadislerde gelýär. Pygamber Aleyhissalam Şaban aýda araza tutýanok, başga aýlarda tutmaýardy diýýär. Ýagny araza aýdan başga nefil arazada. Nefil araza Şaban aýda kän tutardy diýýär. Şu aýyň içinde name-i amal öwez bolýar. Bir ýylyň name-i amaly gelen ýylyň name-i amaly täzelenýär, berilýär perişdelere. Perişdeler indi seň Name-i-amalyňy täzeleýärler. Şo täze bolan wagtynda bir-de öňki name-i-amalyňda ahyry bolýar, Neme-i Şaban, öňki name-i-amalyň ahyry bolýar, gelen ýylyň name-i-amalyňda äwweli bolýar. Allahu tebarek we tagaladan Pygamber aleyhisselam rowaýat etdi bir hadisi gussyda, Eger bendämiň emel namasynyň owwaly bilen ahyry gowy bolsa, aý, ortasyny men geçerin diýýär. Şuňa Pygamber Aleyhisselam aýtdy, Men diýe şu name-i amalymyň owwaly bilen ahyry gowy bolsun diýe, şonda arazyny tutupda gowy ameller kän etmeli şu aýda. Geljek aýda-da inşallah araza ha şoňa amadagi bolmadan çürim. Allahu tebarek we taala hemmämize towfik bersin. Şu aýalyň, şu sözleň hemmämiz owalja özümden soňram sizlere aýtýan, hemmämiz şulary eşidipde gowularyna amel etmeklige.